Okay Serdecznie witamy podcast nie tylko dla orłów, odcinek 44. Tajemnicza liczba 44. Zobaczymy, co nam przyniesie w dzisiejszym odcinku. Początek września, lato jeszcze trwa, słońce jeszcze pięknie świeci. Z samego środka Irlandii, z samego środka Dublina, specjalnie dla Państwa przed mikrofonem Filip Dawidziński, czyli główny prowadzący redaktor naczelny jedynie słusznego głosu Irlandii. Zapraszamy. Coś mi za dużo śliny mam, cholera. Czujesz to? 009. 500 mg dose administered. Experiment begins. I love you like Ireland, in the bathroom, anywhere you want, anytime. And that's the great luxury of it. And oh, we've just been joined through this creaky door. he actually broadcasts from, well, sometimes, from Dublin. <laughs> I think his name's Philip. Philip. He's a great guy for that reason because he, he's, he's very open and he wants people to, to be able to do it. Uh, and then there's yourselves with Nyatirpa La Orwolf, not only for the Eagles, translating it into English, uh, which is a great podcast from Dublin. That's what you're doing, uh, Philip. to I think his name's Philip, you naughty boy. You... I tak i nie. Yes, that's his name. Philip uh, did I say right? jeszcze raz próbujemy. Come here, baby. Czawiński. You sexy Dawidziński. Yeah. It's great. That would be a good name for a vodka, that, you know that. Nie tylko dla orłów trochę inny. Radio. Głęboko ukryty, ale wyrazisty znak jakiegoś nonsenso... Nonsenso... Nonsenso... Wiedziałem, że się jedne na tym. 059. Temperature 98.6. Pulse 68. Halo, halo, Józek, kurde, Józek, Józek, jesteś tam, słyszysz mnie? David Jinsky, like Stolish Nails, David Jinsky. So this is the other, the other famous blonde. Wspólny charakter płuc i przewodu pokarmowego. To było niewiarygodne, paradoksalne i nie do uwierzenia, ale to była prawda. Bo wszędzie w domu, ale najlepiej dobrze. Ba! Witajcie! <laughs> nie tylko dla orłów. Ostro, dużo, szybko. Podcast nie tylko dla orłów. Ostro, dużo, szybko. Taką mamy koncepcję na nową formułę podcastu. Taką mamy koncepcję, by troszeczkę to pozmieniać, jak ostatnimi czasy mówiłem. Mam nadzieję, że Państwu to wszystko spodoba. Będzie troszeczkę więcej bloków stałych. Mam nadzieję, że Państwo to polubią. Mam nadzieję, że w niezliczonych komentarzach Państwo będą pisać tylko jedynie słuszne pochwały. Zatem zaczynamy podcast 44. Mam nadzieję, że nic się nie stanie, mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. No i co? Co na początek? Może piosenka tygodnia? Taki nowy, nowy dział? Proszę bardzo, jedziemy w pioseneczką. Reality Down, Set Adrift on Memory Bliss. To był rok bodajże 1989. Bardzo miła grupa, bardzo fajne utwory. Piosenki, które będę przedstawiał właśnie piosence, że tak powiem, tygodnia w tym dziale, będą się wiązały jakoś z moją przeszłością, z moimi doświadczeniami. Niekoniecznie będę się z Państwem dzielił dokładnie tym, co dana piosenka dla mnie reprezentuje, z czym się wiąże. Czasami są to rzeczy osobiste, zbyt osobiste, żeby w podcaście się z Państwem dzielić, ale proszę się nie martwić. W podcastach będzie tylko jedna piosenka, a stronę muzyczną będą uzupełniały meszapy, których mam dla Państwa mnóstwo, mnóstwo. Wakacje miałem bardzo pracowite, meszapów mam mnóstwo, więc mam nadzieję, że się Państwu to wszystko spodoba z tej strony. A propos muzyki, jeszcze będzie nowy dział o podcastach, które słucham. Słucham podcasty nie tylko mówione, ale dużo podcastów, które ściągam, są to podcasty muzyczne. Zatem będzie na pewno dział o podcastach muzycznych. Mała reklamówka, małe promo, małe takie preview. Mam nadzieję, że Państwa to zainteresuje, bo podcasty to nie tylko słowo, podcasty to także muzyka. Podcasty to także czas, który można spędzać przy nich nie tylko słuchając słów, ale słuchając muzyki. wiadomości, newsy oraz ciekawostki, czyli wszystko o Irlandii, wszystko o Polakach i wszystko o Polakach w Irlandii, czyli wiadomości, dział informacyjny podcastu nie tylko dla orłów. Ciężko mi było wybrać formułę, jaką najlepiej by można sprzedać wiadomości i to, co się dzieje w gazetach na świecie tutaj naszym irlandzkim, ale myślę, że formuła, jaką miałem wcześniej, czyli przegląd prasy, przewracanie na żywo kartek papieru, czytanie chociażby nawet tytułów, troszeczkę Państwu pomoże przybliżyć to, co się tutaj dzieje, czyli, czyli co mamy dziś, co mamy w dzisiejszych gazetach, czyli Polski Herald, wkładka do Irish e, Herald, gazety codziennej, irlandzkiej. Ostatnimi czasy mieliśmy artykuły o przestępczości polskiej na emigracji, czyli wiadomo, że przestępność w Polsce spadła, bo wszyscy tutaj przyjechali i naprawdę nie dzieje się ostatnimi czasy dobrze troszeczkę przestępczość tutaj wyrosła właśnie wśród imigracji. Dwaj Polacy zostali nawet oskarżeni o zabójstwo y, kilka dni temu. Nie jest dobrze, proszę Państwa, nie jest dobrze. Na kolejnych stronach gazet sonda, czy y, czy, czy imigracja przestępców istnieje, czy nie. Wywiady, wywiady tutaj z ludźmi, spotkami na ulicy. Potem mamy, nie ma na co komu kruszyć kopii, czyli czy mafia spuszkowa, czy mafia gdzieś z okolic Warszawy, powiedzmy, przybyła do Irlandii, zwietrzywszy dobry interes? Tego nie wiem, tego nie wiem. Tak mniej więcej przedstawia się ostatni numer polskiej gazety, polskiego Heralda, czyli jak Państwo widzą, przestępczość tutaj staje się problemem wśród e, emigracji, wśród Polaków. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie, zobaczymy, jak to się rozwinie. Mam nadzieję, że Polacy wstydu nie przyniosą, aczkolwiek Czasem wydaje mi się, że już gorzej być nie może. Zatem na razie tylko tyle na dzisiaj, takich małych wiadomości. Na przyszły podcast na pewno przygotuję się bardziej i będzie o wiele więcej tych rzeczy. Zatem dziękuję za uwagę. Był to serwis informacyjny podcastu nie tylko dla orłów i zapraszamy do dalszego słuchania. This is just a test of the Liberated Syndication podcast system. Libsyn.com. Nobody owns Państwu jak dotąd podcast się podoba. I co? I co? Lecimy dalej. Teraz troszeczkę będzie o podcastingu, o podcastach, o tym jak należy robić podcasty i co należy robić, żeby słuchacze byli zadowoleni. Ale zanim zajmę się tematem, posłuchajmy Gosi Samosi, która w ostatnim swoim podcaście jakby wyprzedziła moje swój temat i przygotowała mały, małe wejście a propos podcastów, a propos siedmiu ról, siedmiu zasad, które powinien spełniać każdy podcast. Posłuchajmy go się. The first German podcast in Polish language. 7 złotych zasad na podcast sukcesem. Przeczytam Wam teraz te 7 zasad. Pierwsza, regularność wydawania odcinków, autentyczność, interaktywność, rozpoznawalność, stalowe nerwy, dar dobrej organizacji, prawo podcastera. Zatem słyszeli Państwo 7 zasad i chciałbym się ustosunkować do tych zasad wobec mnie i wobec mojego podcastu. Czyli zasada pierwsza, regularność, czyli co wtorek. Co wtorek podcast nie tylko dla Aru, specjalnie dla Państwa staram się, żeby podcast był już od rana, więc myślę, że ta zasada jest spełniona. Autentyczność, czyli jaki jestem naprawdę, jaki jestem dla państwa, jaki jestem w życiu, to ciągle ta sama osoba. Myślę, że to także zasada, którą spełniam. Interaktywność. Tutaj mamy małe problemy, gdyż nie, jakby nie preferujemy jakiejś pewnego rodzaju interaktywności, czyli jakiś sąd, jakichś konkursów wielu dla słuchaczy, aczkolwiek wiadomo, że na naszej stronie mogą Państwo zostawić komentarz, mogą napisać, co ich bawiło, co ich męczyło, co im się nie podobało, więc myślę, że ta interaktywność w naszym podcaście może od samego początku nie jest zamierzona, ale kontakt ze słuchaczami mamy, jak i odwrotnie. Mam nadzieję, że i słuchacze mają z nami kontakt. Rozpoznawalność. Myślę, że to troszeczkę się wiąże z punktem drugim, czyli z autentycznością, ale jeśli ktoś usłyszy mój skowroński, piękny głos, od razu wie, że mówi Filip z podcastu. Nie, nie tylko, tylko dla orłów. Myślę, że wielu takich podcasterów ma rozpoznawalne głosy. Martin podcastu Masa Krytyczna, Łukasz, Jacek Artymiak, chłopaki z celuloidu. Naprawdę wystarczy kilka sekund i po prostu wiadomo, jaki to jest podcast. Zatem myślę, że czwarty punkt, czwarta zasada też jest spełniana. Piąty, stalowe nerwy, czyli można by powiedzieć siła spokoju, nic mnie nie ruszy. Tu jestem w 100% pewny, że zasadę spełniam. Organizacja, punkt szósty, czyli ja jako chłopak z Poznania. Myślę, że organizacyjnie jestem bardzo dobry, że jestem w stanie sobie to wszystko zorganizować. Zresztą słyszeli Państwo w poprzednich 44 podcastach, może nie we wszystkich, ale o to między innymi Zuzka miała pretensje o ten faszyzm, ale po prostu ktoś musi to wszystkim rządzić, ktoś musi to wszystko jakoś ustawić, zrobić jakiś grafik, co ma być, gdzie ma być, jak to wszystko ma być zmontowane, więc jeśli można pod organizację podciągnąć montaż, wydaje mi się, że tutaj spełniam wszystkie kryteria. Prawo podcastera, punkt numer 7. Dokładnie nie wiem, co w tym się zawiera, ale myślę, że jest to wolność słowa, wolność wyborów, wolność tego, co chcemy Państwu przekazać. Myślę, że nie jestem sterowany, nie jestem gdzieś do czegoś przyczepiony. To, co robię jest 100% moje, to, co robię jest z serca, z duszy, może czasem i z ciała. Jest to po prostu 100% prawdziwe, 100% moje, filipowe, dublińskie, irlandzkie. Mam nadzieję, że te 7 zasad Państwo dzięki Gosi, która nam to, jak już wspomniałem, umożliwiła, wyprzedziła troszeczkę, wyprzedziła troszeczkę moje tutaj mm, plany. Zatem podcast 44, troszeczkę inna formuła, jak Państwo widzą, troszeczkę inaczej. Troszeczkę bardziej skupiłem się na montażu, troszeczkę bardziej skupiłem się na stronie muzycznej. Nawet myślę, że czasem, kosztem czasu, bo ten podcast składam prawie 3 tygodnie, i nie to, że nie mam czasu, ale mam tak dużo rzeczy, które chciałbym w tym podcaście zamieścić, tak dużo różnych rzeczy. Składam w zasadzie, w zasadzie miałem trzy wersje podcastu 44 i w sumie zdecydowałem się, że puścimy to, tą wersję. Podcast 45, 46. <laughs> Nie powiem, że jest gotowy, ale w bardzo dużym procencie wszystko już jest jakoś tam uszeregowane, więc zasada szósta, czyli organizacja u mnie na pewno nie szwankuje, na pewno nie szwankuje. Nawet, proszę Państwa, powiem tak, że podcast 50, mój rocznicowy, mam nadzieję, że na 18 października będzie gotowy. Już pracuję nad nim, więc widzą Państwo organizacja Iberales. Dlatego Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze, wszystko będzie świetnie grało, świetnie brzmiało, aczkolwiek ciągle mam problemy z mikrofonem, ciągle nie mogę dobrać mikrofonu, ciągle nie mogę mieć tak kuszącego, mniej więcej podobnego tempru głosu jak, jak Borys Kozielski. Ale pracuję nad tym, mam nadzieję, że niedługo przyjedzie do mnie ze Stanów następny mikrofon zamówiony. Troszeczkę długo to trwa, bo nie mogli gdzieś tam go znaleźć, ale mam nadzieję, wszystko dla Państwa, wszystko dla jakości, wszystko dla polepszenia grona słuchaczy. Zatem co? Siedem zasad, przypomnę je jeszcze raz szybciutko. Regularność, autentyczność, interaktywność, rozpoznawalność, stalowe nerwy, organizacja i prawo podcastera. To jest siedem zasad, które Państwo powinni znać. Ja bym dodał jeszcze ósmą zasadę, troszeczkę dzięki mojej siostrze. Zwrócił uwagę na to, jak mówimy, na to, co mówimy, i sposób artykułowania wszelkiego typu dźwięków, czyli moja siostra, która pracuje w mediach, dużo czasu spędziła na tym, by poprawić swoją mowę, by poprawić swój akcent, by mówić czysto, łatwo, przyswajalnie dla słuchaczy. Bo czasami to, co mówimy, czasami jakość tego, co mówimy, ma dużo do życzenia. Nie wiem, czy można takiego zwrotu użyć. Ja cały czas pracuję nad moją mową, nad tym, co mówię, nad temprem, temprem, temprem, jak to się mówi, widzą Państwo, czasem, czasem się gubię nad temprem mojego głosu. Mam nadzieję, że idzie wszystko w dobrym kierunku, że da się tego słuchać i lubią Państwo tego słuchać. Zatem następny mashup, następna porcja króciutkiej muzyki, a po przerwie muzycznej nowy blok, nowy dział, ale zapraszam na to po krótkiej przerwie muzycznej. Dziękuję za uwagę, mówił złotousty Filip Monter z podcastu Nie Tylko dla Orłów. Podcasting, baby! nie tylko dla orłów z Zielonej Irlandii. <laughs> Głoszę wam złą nowinę w słowach i dźwiękach. Pamiętaj i ty, bracie, i ty, siostro, byś nie miał innych programów przed tym jednym i jedynym noszącym zbawienny tytuł. Bądź gotowy i ty, bracie, i ty, siostro, na przyjęcie Pana mego do swego serca. pornography Cyclisme. Isn't it nice to have a computer that will talk to you? Czyli graficzny odcinek cykliczny specjalnie dla Państwa co tydzień, czyli zapraszamy, jedziemy. Well done! dobry, serdecznie witamy w pierwszym kąciku grafika. Podcast numer 44 anonsuje nowy blok w naszym podcaście, czyli kącik grafika kącik grafika i graficzki. Serdecznie witam Państwa. W pierwszym blog, y, bloku naszym będzie o tym, jak zostać dobrym grafikiem. Czyli moja koleżanka tutaj, sympatyczna, proszę się przedstawić. Ania. Ania z Poznania? Tak. Tak. Chcielibyśmy powiedzieć najpierw o szkołach, jakie trzeba by skończyć, żeby być dobrym grafikiem. Ania ma lepsze szkoły niż ja w swoim CV. Może coś powie o sobie? Co Ania ma mówić? Ania ma takie same szkoły. Aha, szkoła życia. Szkoła, życia. Szkoła Życia jest najlepszą szkołą dla grafika. Po weekendzie spędzonym tutaj ja wiem, że właśnie szkoła życia jest najlepsza, żeby pojąć pewne rzeczy. Dobrze, wracajmy do meritum naszego tematu. Pierwszy odcinek, czyli trzeba by jakoś zacząć, proszę Państwa, czyli może o... pominiemy to, że trzeba być zdolnym, kreatywnym, umiejętnie poruszać się po meandrach grafiki użytkowej, nieużytkowej. Jakie są jeszcze grafiki, Anno? Warsztatowe. Warsztatowe, tak. Garażowe są jeszcze też. Tak, są różne grafiki. Chcielibyśmy dzisiaj porozmawiać o programach, ale będziemy się zawężać tylko do programów znanych firm i programów, które są obecnie i najczęściej stosowane w branży. Zatem Anno, można by podzielić programy na trzy rodzaje. No, na programy do składu tekstu, na programy do pracy nad wektorami, że tak powiem, i do pracy z pikselem. Czy pozwoliłabyś słuchaczom przybliżyć programy do składu tekstu? No, ewentualnie pozwoliłabym. To pozwalam, proszę. Pozwalasz? Tak. No, czyli jest to jak program Quark? Tak. I InDesign. Tak, to są dwa takie, które, taki standard podstawowy, które warto znać. I koleżanka jest bardziej kwarkowa czy InDesignowa? No teraz się przed, przestawia na InDesigna, bo nie ma wyjścia, ale Aha. bardziej kwarkowa. Aha, to tak samo jak ja. Ja jestem bardziej kwarkowy, ale InDesignowy też jestem i w sumie pracując tutaj nie ma różnicy i InDesign wydaje mi się jest bardziej wypasiony, ma więcej różnych bajerów, a kwark jest prosty, od samego początku był prosty. Mój pierwszy kwark był 3-3. Nie wiem, mm, jaki pani był numer. Na początku mój to był 4, Aha. a potem... Tak, tak. Dobrze, czyli... Design jest bardziej wredny. Ma dużo funkcji poukrywanych tak. w trójkącikach i różnych innych. No, jest taki bardziej... Zakładka. Dużo ma takich właśnie różnych szczegółów. Ogólnie chodzi o to samo, żeby złożyć tekst, znając zasady typografii i różnych takich innych meandrów. Nie myjąc typografii z ortografią bo mamy w InDesignie, jak i w Quarku automatyczną, automatyczne sprawdzanie błędów. Niestety nie, nie przybliżmy Państwu, jaki to jest skrót klawiszowy, bo nie pamiętamy. Anno, może przybliżysz teraz pacjentom temat programów wektorowych, które służą do, służą właśnie do... Do do? Do? No, do czego służą? No do czego? No ja się ciebie pytam. Prowadzimy tutaj bardzo poważny podcast. Ja, ja mówię nazwy, a ty opisujesz. Aha, a to przed nagraniem umówiliśmy się inaczej. Dobrze, czyli podstawowy program dla grafików można by powiedzieć, że jest to Corel, bo w większości, Nie. bo w większości PC-ów to ludzie mają Corela, ale jak widzę Corela, to mnie trafia Horrera. Nie ruszaj gąbki i ten. I no dobra, mówimy przecież o platformie Macintoshowej, bo obydwoje jesteśmy zagorzałymi jabłkowcami. Ja może nawet bardziej niż pani. Zresztą pani ma tutaj bliżej do sadu, bo nagrywamy z pięknym widokiem na ocean, proszę państwa. Super mieć firmę i na piękną wyspę i na plażę. Super mieć firmę, pracę, gdzie można sobie w czasie lunchu wyjść na plażę po prostu i, widok na, na ocean. Dobrze, ale wracamy zatokę, tak właśnie. Wracamy do meritum. Programy wektorowe, czyli można by powiedzieć takie, w których teoretycznie teoretycznie nie można obrabiać fot. Teoretycznie. No, tak. tak. Jęknęła Anna. Programy graficzne, wektorowe, czyli mamy w zasadzie dwa, Illustrator i Freehand. Pracowała Pani w obydwu? Ja chyba bardziej tak. lubię Freehanda, ale, ale już, się, już się troszeczkę, już nie ma Freehanda, bo Macromedia przejął Adobe. Aha, czyli go wywalili. Ja lubiłem chyba Freehanda bardziej niż Illustratora, no ale teraz jestem zmuszony do pracy w ilustratorze. Znaczy nie jestem zmuszony, no ale pracuję, jest okej. Okay. No. Ilustrator jest trochę, ma mhm. swoje... Plusy i minusy. Tak, każda kobieta. Dobrze. Trzecią grupą programów są programy bitmapowe, czyli do obróbki zdjęć, że tak powiem ogólnie. I tutaj wiodącym jedynie słusznym programem jest... Photoshop. Tak. I z jaką wersją Photoshopa Pani zaczynała? Oj, to, to młoda Pani jest. Ja zaczynałem 2.5.1. Mój pierwszy Photoshop był 2.5.1. Nawet mam jeszcze gdzieś w domu kopię. Nawet tutaj, proszę Państwa. Tak, tak. Ale teraz pracuję na wyższej no tak, bo ja mam pracę, mam jedenastkę, mam tą, mam 9, mam Pogubiłem się, bo teraz jest ten CS1, CS2, więc Dobrze, czyli jeśli słuchałem nas... Jacyś nie doszli albo przyszli graficy, znaczy nie doszli może nie, ale przyszli... No nie doszli też mogą. No mogą też, no właśnie. To mam nadzieję, że nasz krótki blok pikselowo-podcastowo-graficzny umożliwi dalszą mm, może weryfikację swoich przyszłych celów życiowych. Tak się wyrażę. Czyli kończąc y, nasz pierwsze wejście dla grafików, może jak, zakończmy to jakimś y, mądrym zdaniem, bo Pani jest mądrzejsza ode mnie trochę, może coś Pani powie? Może pozdrowimy. Niedoszłych i przyszłych grafików, tak? tak. Zapraszając na kolejne wejście. Dobrze, zapraszamy na kolejne. Dziękujemy. Cześć, tu Hochlander, słuchacie podcastu nie tylko dla orłów. serdecznie witamy po małej przerwie muzycznej oraz po odcinku dla grafików. A teraz nowy blog w naszym podcaście, czyli gość podcastu. Tym razem gość z Hamburga. Zapraszamy. Zero 009. 500 mg dose administered. Experiment begins. Mm. Just a second. And uh, sound. you have a recall, or how, no, yeah. how you call this, a yeah. horn? No. Yeah. Echo. Yes. Echo. Yeah. Now it's okay. Hello, everybody. I would like to introduce one of the best and creative designers in uh, this part of Ireland. Her name is um, Adelheid. Adel, Frau or Fräulein? Frau. Frau, Frau Adelheid. <laughs> um, guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, liebe Zuschauer. Yeah, she wants to. I'm speaking in now in English, but I would like to introduce Adelheid, and she has for us poem. A poem from Rilke. Rilke. But I have it in German. It doesn't matter. Doesn't matter. I will translate later. Uh, okay. Really? Yeah. <laughs> So please. Oh, I hope I mind the poem right, and yeah. I don't have okay. to interrupt. No problem. Okay, let's concentrate on German because I'm so used to speaking English. Now. Yeah. The poem, um, the title of the poem means the panther. Panther. Do you have the same word in English? Panther. Yeah. Uh, That's uh, the cat. Yes. Yeah. The, the very dangerous cat. Yeah, yeah, we have also jaguar and, and, and tiger in yeah. ma in Macintosh software. So I start. Der Panda. Sein Blick ist im Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass ihn nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt. Nur manchmal tut der Vorhang der Pupille sich lautlos auf. Dann fällt ein Blick hinein, geht tief hinein und hört im Innersten auf zu sein. That's it. <laughs> Ende. Ende. And what's the poem is about for the non-German people? And uh, I have to excuse if I mixed up some sentences or oh. words because it's a long time I was reading it in the original version. The you know this from the school? No, uh, my sister. She's oh. a big. Uh, she she she loves to. She loves poems so much. Oh. So I learned all my poems through, through her. Yeah, but it, I know it since I'm little girl. Yeah and uh, the the meaning you want to know yeah just meaning? you know just meaning uh, that means the panther yeah he's in a cave like in a zoo or in prison and it means like we in this company yes yes but yeah. i don't feel like this because i have the view yeah. to the sea at work at yeah. least <laughs> <laughs> but it's the same with the panda. He looks out to the free world through those, uh, how you call the gitter. I don't know, the, the, the cave. Cage, yeah. yeah. the cage. Uh, and he's, it says, his view is by walking along this cage um, fence uh, things, mm-hmm. where I look for the right word. His view is got, got so tired that he forgot that hinder, behind this cage there's a world. Mm. Yeah? Only sometimes the, the curtain of his pupils, or how you call these things, uh, pupillae, uh, mm, uh, uh, of the black part of eye? Uh, lashes? Lashes? Yeah. No? The inner side? Uh, I don't know. Yeah. Uh, Zirenica. <laughs> okay, thank you. <laughs> no, sometimes the Sherenica <laughs> goes without any noise opens and then one view goes deep, deep inside his soul, let me say, yeah. So this is very, and you know, just very, very nice poem. Very yeah. nice. I always get uh, goosebumps when uh-huh. I speak about this. And then the f- Yeah, Genshas kurka. Yeah. <laughs> <laughs> and and then uh, it ends up that only sometimes a few comes into his soul, and in the inner side, it never ends to be. Yeah. That's ah, kurka on on the whole body. <laughs> So probably you know you don't know probably about my podcast, but we have also nice uh, girl who's making podcasts. I told you Gosha Niehaus, so probably Gosha has uh, German German roots, yeah. German husband, so probably you know just probably she will understand this poem very good because she is her German is perfect. Yeah. So probably. I guess she will yeah. understand. So I say hello yeah. to her because she will hear this. Gosha Samosha. Yeah, and her name is Gosha. Gosha. Gosha. Mm -hmm. That's a girl's name. Uh, yeah. Hi, Gosha. Mar Mar Margaret. Margaret. Yeah. That's, so that's, that's the translation of Polish. Name, yeah. Yeah. Sounds totally different. Okay. Okay. Thank you. Uh, Thank you. yeah. <laughs> 5.17. Pulse and temperature continuing to fall. Body inert. Skin grey and flaccid. No response to external stimuli. EEG shows no cerebral activity. Five forty-two. dolarów. Trochę inne radio. Hey, this is Jorge Garcia, and you're listening to the Official Lost Podcast. Tequila and tonic with a wedge of lemon. Why were you yelling, girl, at the check-in counter? I'm sorry. Uh, do I know you? I'm on your flight. LA? No ring because you're single or because you don't like wearing one? You asking me if I'm married? Are you married? No. No, not anymore. So what's your name? Ana Lucia. So tell me, Ana Lucia, why are you drinking tequila and tonics at 10 to noon? I hate flying. And they stuck me all the way in the back of the plane. So where are you sitting? 23B. 42F. Want to trade? <laughs> Oceanic Flight 815, departing Sydney for Los Angeles. A flight like any other. A plane full of strangers. Among them, a doctor and a con artist a soldier, and a lottery winner, an addict, and a prisoner. But en route to its destination, something goes wrong. Ladies and gentlemen, please return to your seats and fasten your seatbelts. It's normal. Oh, I know just never been a very good flyer. My husband keeps reminding me that planes want to be in the air. Well, he sounds like a very smart man. Be sure and tell him that when he gets back from the bathroom. and somehow 48 passengers survived. Please, please, please, I'm having contractions. Ah! podcast nie tylko dla orów ma niezwykłą przyjemność gościć trzeci sezon serialu Lost, czyli 4 październik w stacji BBC zaczynamy oglądać pierwsze sześć odcinków. Zobaczymy jak to będzie. Mam nadzieję wszystko się wyjaśni albo w takim wypadku większość rzeczy. Zatem takie są plany mniej więcej. Najpierw 6 odcinków, potem przerwa do wczesnej wiosny i następne 14 odcinków. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądało. Jestem bardzo ciekawy tego wszystkiego, jak sytuacja się rozumie. Mam przed sobą kartkę wydrukowaną z portalu filmweb.pl i tam jest dużo wiadomości, dużo ciekawych rzeczy. Mam nadzieję, że Państwo, którzy interesują się serialem Lost, znajdą tam wszystko dla siebie, a ja króciutko przybliżę to, co się dzieje, to, co się będzie działo w serialu. Zatem po katastrofie linii, tak jak Państwo słyszeli w angielskim tłumaczeniu po katastrofie samolotu linii 815 e, po katastrofie linii Oceanic lot 815 rozbitkowi, rozbitkowie chcący przeżyć zostali zmuszeni do znalezienia sił, o których nie mieli pojęcia. Odkryli, że wyspa ma także wiele tajemnic. Tajemniczego potwora, niedźwiedzia polarnego, dziwną francuską oraz inną grupę mieszkańców, tak zwanych innych. Rozbitkowie znaleźli także obecności, znaki obecności ludzi, którzy byli na wyspie przed ich przybyciem. Czarny, czarną skałę, statek, pozostałość po starożytnej statui, z tego co pamiętam, taka wielka noga bez palca oraz bunkry należące do Dharma India. To wszystko w trzeciej części się jak to będzie. Excuse me. Did you ever use a needle? I made the drapes in my apartment. That's fantastic. Listen, do you have a second? I could use a little help here. Help with what? mówi słynny Martin ze sławnej masy krytycznej. Słuchacie rewelacyjnego, niesamowitego, cudownego podcastu nie tylko dla orów. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Polecam się. Welcome to the Night Flight. Ich bin Paulo Ferreira und die nächsten Minuten sind wir wieder zusammen hier from the sunny coast of Lisbon, der Costa de Caparica on Kite FM. Willkommen. Kite FM, only for surfers. just took over the floor. Started doing your thing and Państwa no prawie wszystko w dzisiejszym podcaście. Została nam ostatnia rzecz, czyli mój jeden z ulubionych podcastów, czyli zaczynamy nowy blog w podcaście Nie Tylko dla Orów, czyli muzyczne podcasty Filipa D. Dzisiaj mamy Kite FM, to jest niemieckojęzyczny podcast, jeśli można mówić o podcastach muzycznych. Chłopacy są Niemcami i nadają z Lizbony, z Portugalii, aczkolwiek ostatni odcinek został wydany w Sydney, w Australii, więc może się przenieślić. Bardzo polecam ten podcast. Muzyka naprawdę bardzo dobra. Pop i techno i mieszanka różnych styli. Fajna muzyka, naprawdę polecam. Dobrze jest to wszystko zmiksowane. Widać, że profesjonalizm, widać, że dobrze jest to zrobione. Wszystko trzyma się kupy i naprawdę lubię to słuchać. Lubię co tydzień ściągać podcast i 40 minut, czasem godzinka dobrej muzyki. Nie jest to rąbanka, nie jest to jakieś ostre techno. Czasem zwyczajne miksy, przerobione piosenki. Naprawdę polecam. Adres strony, proszę bardzo, starzone.podspot.de albo najzwyczajniej proszę wpisać e, w iTunesach Kite FM Kite, czyli Kite, bo kite znaczy latawiec. To jest podcast Only for Surfers, czyli dla tych, czyli, którzy surfują. Surfują, jak to niektórzy mówią nie jest to dla surferów, myślę, takich zwyczajnych z żaglem, tylko jest to dla surferów, którzy pływają właśnie z takimi latawcami przyczepionymi na linkach do, do desek, jakby tak można powiedzieć. Znaczy nie do desek, tylko wiadomo, że oni trzymają ten e, latawiec, który daje im siłę napędową. Bardzo polecam, bardzo polecam. Proszę posłuchać, proszę napisać po ściągnięciu, jak Państwo znaleźli ten podcast. Naprawdę dobra muzyka i warto posłuchać. Kite FM, niemiecki podcast, ale międzynarodowa muzyka. Zapraszam. I to wszystko w dzisiejszym podcaście. 50. Jaki 50? 44 podcast, nowa formuła, nowy podcast. Mam nadzieję, że Państwu się podobało. Prawie 55 minut muzyki, gadania, miksów, różnego typu rzeczy. Mam nadzieję, że podzielą się Państwo swoimi uwagami ze mną i w komentarzach w show notes będzie troszeczkę komentarz. To tyle. Na końcu się już troszeczkę plątałem, ale wyczerpująco zmęczony jestem po montażu tego prostu, bo dużo nowych rzeczy, dużo wszystkiego. To tyle. Pora na dobranoc. To tyle. Dobranoc.